ายะสุขายะอาระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวันพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทนิภวะคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนัมสสามิ สุภกิปันโนภะคะวะโตสาวกสัมพุสังฆังนัมมันอันดลยังพุทธะภะคะวะโตบุพพะสัมมาสังกัลโลมัสเต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 มยังพุทธาพิสุติงกโรมะเสนโยตุตัคาปะโตอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิจาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิโต อานุวัตโรปุริสธรรมตารกิสานตาเกวะมะลุนทานังพุทโธปัสสวาโยอิมังโลมังสเกวะคังสมาระคังสกัมมะคัง ปัสสวนกรราเองพระเจ้ากเทวมนุสังสยังอภิญญาตันอิกันตวากเวเทติโยธรรมังเนเตติอาัปทิกัลยาณังมัจเากัลญาณัาปริโยสานกัลยาณัง กาตังกปยันญาณังเกวรปริปุณังปริตัวรังพรหมจริยังปัสสาเตติธรรมังพระภวันตังอภิปุจยามิธรรมังพระภวันตังปิรกานมัง ญมยังธรรมาปิทุติงปรมัสเตโยโสภะภะโตภะคะวะตาธัมโมสันติติโกอตตลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญิโกปัญาธรรมเิธรมโวิญโย กามังตัมมังอภิโกชยามิตัมมังตัมมังปิระกาลัมังอันดมยังสังฆาทิสุติงกรมัสเสยันโตสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ ปุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีติปิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ ญาติทางยานพาริภูริสายุคามิหันตะปุริาภูุคลาเอกับพระภวตัวกาวกะตังโพอาหุนายโยอาหุนายโยทาอินายโยอันตริกานิโย อานุตรังปุญญาเกตังโลกัสสังสัมมังฆังอภิปุจยามิธรมังฆังิลัสานุโม ण्डलयं व्रतलतया पल्लमकातया सेवा संवेशापरिके पल्लपातं च पल्लमस ตุตุโตกรุณามหันโตโยจันตตุสัมปะยานะโลจโน โยตังภปาบุปกิเลสตาจังตัววันตาดิพุตังอะหัมมาะเรนตังธรรมโมปฏิโมวิยตันตตังตุนนโยมนังขปาธามะตะเพระพินนโกโลกุตโลโยจัตตา hablo ติตังเจตุปังตังจิตเป็นธรรมังจุปาทานนักขันตาตุภาสยานิทังสุปปาทานนักขันโนเวทโนปาทานนักขันโนขันโนปาทานนักขันโนสังขารูปาทานนักขันโน วิญญาณุปาทานพันโตเดสังปริยายะทัพมาโนโตภะควาเอวังพรุลังกาวะเกวิเนติเอวังปะมาจะปันนาจะภะควะโตกาวะเกสุอนุตาสเมวะหุราปวัตเบ รูปังอมิจจาเวทนาอมิจจาสัญญาอมิจจาสังขาราอวิจจาวิญญาณังอวิจจารูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขาราอนัตตาวิญญาณังอนัตตา สัพเพสังขาราวิจารสัพเพธรรมานัตตาติเตมยังโอตินามะจาปิยาเจรามะระเมนะโลเกอิปริเตเวอิตเกติโตมานาเตอิอุปายาเตวิ สุโคตินาตุลาปเรตาธอรมเทวนามิมาจเกวรัสตุตาทันตาสันตกิริยาปัญญาเยตาติติรักปริเยบุตรรมติตังทัพวันตังบุเทสะอันตังสัมมาสัมพุทธัง ปัตตาอัปปาลัตมาอนาปาริยังกัมปติตังปัสสวิงปะกวะสิกรามมะจริยังจรามะทิกุณังจิตาสาเทวะธรรมาปังนาตังโนกรรมมะจริยังอิมา เกวรัตตุกาคันตัสอันตกิริยาเนสังวัตตุติสามปุณโตจิปตังเตโตนิสินโตเกวามังยิเร ญญาโยปุปปา போட்டாரே ยาคาคานทาพนาอาติทันตาาอาสันติเกยังมุนิวรวัจนังสาธโวเมตุนาน ตวนกาโลอาญมพาทันตาธรรมะตวนกาโรอาญมพาทาน สัมพุทิงสัมพุจิตวาตทาอาคาโตปัทมังยังเทเสสิธรรมจักังอนุ ทางญาณทัตสนังเทสิตังธรรมราเชนะสัมมาสัมุทธิกิตตนาง นาเมนะวิสุตังสุตังธรรมจักกปวัตตานังวายากรณปาเทนะสังคีตันตาม

อุปสมายะปิญญายะสัมโพธายะเนปานายะสัมปัสสิกังโอปนัเกตเวตุขังอริยสัจจังสิติุปัสสยาติตุขังมรณังปิตุขังโสภะปริเจ ยปาตายายา ลังที่ความมาคอยใจและเมตตา ริยตาจังปริญญายันติเตเตทเวปุเปอนันโอสุเตสุตังเมสุชาตุอุตปทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิเวชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิตังโอปนิตังโอทังอิยตาจังปริญญา Amen. สุเตสุทามเตสุทานโงพุทธปาทิยา लियासना มิเนปฏิปตาอริยสัจจังภาวิสันติเมเปตเวโพเตอนันโนสุเตสุสัมเนสุจาภงบุตปาทิลานังบุตปาทิปัญญาบุตปาทิเวชาบุตปาทิอาโลโกบุตปาทิยาวติวันจำเรเตทเวติเม มริยาปัจายสเทวมโนสายอนุตรังสามมาสามโพเทนอภิสามโพตัวปัญญาสิยตัวจะโพ ติสัมพุทธปัวปัญญาสิญาณัญญพนังเวจัสนังสุตปาจิละุปปาเมวิโมติลยมันติมาจาตินาสิมานิคุณาภวติธรรมวจะปะกวาอาตมนาปัญจวาคิียาเบโกภะคะวะโตภาสิตา ปินันโตติมาสเมสัพนวายาจรณะสเมปัญญมาเทหายะสมตวะวนปัญญาจวิรจังเวสมลังสามปจักของอุตปาทิยานเจนจิตมุตยธรรมาสาพันตังนิโรธธรรมันติปวาจิเตจะภะคะวะตา เตโภมาเทวาสัตมโนสาเวตุมเอสังปะวตาภารานติยังกิจิปัตเนมิปะตาเยอนุตรางสามมจาคันตวาจิตังนาปฏิวัติยังสมเนนวาพรามเนนวาเทเว

สุภานา

วาจาธรรมโนสาเวสุสุภาเสนางเทวานางสัตังสุตวะอัคนิสตาเทวาจาธรรมโนสาเวสุเอตังปะกวตาภารานติยังกิติปตะเนเมตตาเยอนุตรังธรรมจักขังปวัติตังภาปฏิวัติยังสมเนนวา สัมปเนนวาเจเวนวามาเวนวาพัมพุนาวาเจนจิวารโรธาสเมนติอาเจนะเลนอาเจนโมโหเจนยาวะพรัมโรกาสันโตอสุกาเยันจะตตะตุอาเจโลกาสุตังกันเต Utah ยานังอิจันตัวอาสวัพยังอิทิธรรมังอนุปัตตัวอิทิมนตังนมามิหังติติน้อยโยวาตถุกมหาตินนางโลกานมวลตมวติโสภูมีอติกันตัวตินนางโอคังนมามิหังอิโยเทวมนุษย์ สานังปิโยพระมานโมตัมโมปิโยนาคาสุปันนานังปิอินตริยังนมามิอังโสโสภาวิรตาจิตตัวโยโสปมาโสสเพวะเกีโสปัปันเตปมวนเอ็นตัวโสปวันนังนมามิอังปาปจิตาเยนสัตธรรมาปะ ขมาเตนตาจินาพยิสัตเตปหาเสนตัวพยาสันตังนมามิหังคาคามิตัวเยนสัตธรรมมัวขมาปิตัวสัตเทวตังคัดจมานสีวังรับมังขมยาตัมมังนมามิหังวาวานาย มิโยตันหาวาจังภาสติอุตตมังวานนิพพานันธา ยวายมันตังนมามิหังอาอนัสสาสสัตตานังอาสสาสังเทปิโยชิโนอันนตคุณสัมปันโนอันตคามิระมามิหังราระโวนิพานสัมปันเตระตัวโสสัตตมัวจเนรามาเตเตทสัตเตโยรนาจาพา งสมามิหังหัง อันยเตปาปเกธรรมเมหังสาเตปิปรัมันังหังสมานามหาวีระหันตปาปะนมามีหังสังสังคตาสังคเตธรรมเมสัมมาเทเสสิปานินางสังสารังสังวิกาเตปิสสัมพุทธังนมามีหังมามาตาวปาสิโต สัตเตมนัดผัดเตปมาตติโนมานิัตเตวสังเตอิมานะตังนมามีหังสังสังจยังมารมิงสัมมาสันติตวาสุกมาตโนจลานางจยังตัตตวาสันตคามินมามีหังพุทธพุทธิตวาจตุสัจจานิพุทธชาเปติมหา ะนะพุทธาเป็นตังสิวังมักขังพุทธเศษทังนมามีหังตัวตัวติราเกจะตัวเศษจะตัวติโมเหตจะปานินางตัวตาสว่างมหาวีรังตัวจะเกละสังนมามีหังวิวิวิเกวะสัตธรรมาวิจิตตวาธรรมเทศนาวิเวเกติติ ตตโยวิธิตันตัมนมามิอังจาจาติธรรมมัวจราธรรมมัวจาติอันตัวปปาสิโนชาติเศษเทนปุรเทนชาติโมหันนมามิหังจาจยเตปุญญสัมปาเลจเยหิสุขสัมปะหังจะชันตังปาปกรรมานิจชาเป็นตังนมามิหังรา นมิตาเยนมิทานังรักขิตังโลตสัมปทางระจาโอสาธิเกรเสระหิตังตังนมามิหังนานมิโตเยวะพรามเมหินรเทเวหิสัพปนาทันตัวสีหนาทังโยนาทันตังตังนมามิหังสังสังคาเรติวิเทโรเกสัญจาน นาติอนิจจตัวสัมมานิพานสัมปัตตัวปัมปัสันตินมามิหังปัมปัมคเตโพธิสัมปาเลปัสสัตโหโสสเทวเกปัญญาญาณสโมุหติปัสันนตัมตังนมามิหังโนโนเทติมิระยังปันตังโนจะปาปังอปาระยิโนสมุอันติ ปัญญาญาณนนธรรมังนมามีหังสุสุนตโรวรรูเปนะสุดสรวธรรมภาสเนสุตุทัสังติสาเพติสุขตันตังนมามีหังกาคัดจันตัวตัวกิยังธรรมคัดจันตัวอมตังปะตังคตัวสัวสัตตมัวเจตังคตัญญาตังนมามีหังตัว ตโตเนตัววรธรรมเมนะัตสัตธาเนสิเววเรัตสังอาตาสิฉันตูนะัวรจิตตังนมามีหังโลโลเพจะหาติสัมพุตโตโลวกเกษตโตคุณาตโลโลเพสัตเตจะหาเพติโลปสันตังนมามีหังกาตันตัวโยสัพปสัตตานังกา สวาทุกักขยังจิโนกะเถนตัวมัทุรังธรรมบังกถาสันหังนมามิหังวิวินยังโยปปาเสนติวิทางเศตวาตโยปะเววิเสสัญญาณสัมปันโนวิปาสันนังนมามิหังทูทูเสสัตเตปคาเสนตัวทูรตาานังปกาเสตินิพา านัมมากัมมาทูสหานนัมมามีหังอาอันตามชาติจลาทีนังอากาสิบีปตุสโมอันเนกุสา เตนะอัสสาเสนตังนมามีหังนุนุ เตติราคติตานินุทาเตติปรังชนะนุนาอัตถังมนุษสานัง นุสาสันตังนมามีหังตาตโนติกุสลังธรรมังตโนติธรรมเทสนังตันหายเว ตัณหาปาตังนมามิโรโรเสนเตเนวะโกเตติโรเสนเนวะนโุจติโรทานังสาคา ทีนังโลทัสันตังนมามิหังปูปุนันตังอัตตโนปาปังปุเรนตังอัสสปารมีปุญญาวันตัสราชาตระปุตตะปูตังนมามิหังริริปุราภา ทิภูตาวาริปิยาปฏิหันยติ ริตังธรรมังนกาเลชาริยวังสังนมามิหังสาสมาปันโนวรสีเลนะสมาธิปวโรจินวัสยามปูญาณสัมปันโนสนหวาจังนมามิหังมามาโนโยสัพพิตานิทวิตวาปิสเทวปังธรรมโน อมตังเสมาทันติดาริยังนามามีหังมาเมาสาเอนนะสัมพุทโวมหันตังญาณมาคมิไม่ตังนรเทเวหิมโนสุตังนามามีหังสาสาลังเทติตสัตตานังสาเมติธรรมตังปะทางสารถิวิยสาเรติสารธรรมังนามามีหังร ระธรรมตาเรียสัตธรรมนำมาเปติสนสาวกังลัมเมฐานเนวสาเป็นรนาอันตังนมามิหังติปิโยวรียทานเนติเรฐานเนสสาวกัวติรังฐานังปปาเสติติตางธรรมังนมามิหังสัตตธรรมังเทสยิตวานสันตังนิ ิพพานปาปะกังสมาหิตังสสาวะกังสันตกิตังนมามิหังฐาฐานหังนิพพานสังขาตังฐานเนนาทิกตัวมุนิฐานเนสัพกสิเวรังเมธาเป็นตังนมามิหังเตเตนตัวโยสัพกนิพพานเทวมนุสปานินางเตตังธรรมวรังทาน นังเทวเศษฐังนมามิหังวะวันตราพังวันตะตัวสังวันตะัมหังอนาสวังวันทิตังเทวปรับเมหิวรังพุทธังนมามิหังมามาตาวิระเยนาปิมหันตังปารมิงอากามนุสเทวปับเมหิไม่ตังธรรมนมามิหังโยนุนาธรรมังปะ กาเสโตนุตนัตายปาปกนุนาทุกขาทิปันนานานุภาปิตังนมามิหังคาสาวกานานุคาเสติสารตัมเมจปานินังสารตัมมามนุสานสาสิตังตังนมามิหังนา นันทันตัววรสัตธรรมินันทาเปติมหามุนินันทะภูเตหิเตเวหินันทมิยังธรรมามิหังพุทพุทธิตาริยสัจจานิพุทธาเปติสเทวะพุทธญาเนหิสัมปันนังพุทธังสัมมาธรรมามิหังทัวทัววิตาทัวมหาวิโรทัววันตัวมรมา ตโนทัววิตวาปานินางปาปังทัวจะเกลสังนมามีหางมาปยมาปนสัตตานังพยังหาเปตินายะพระเวสัพเทอติกันตัวปยะสันตังนมามีหางมาคติตัวเยนสัตกรรมมัวกตัญญาเนนปาทินังขันหานิยังวรธรรมมังขันหาเป็นต นมามีหังวาวาดิปังธรรมังวานโมขายภิกขุนังวาสิตังปวเรธรรมนิ วานาหานังนมามีหังติตินโนโสสัพปาปาปีหิตินโนสัพปาปฏิทิตัวติเรนิพานสังขาเตติกายานังนมามีหัง

Yeah. فرد بين ظلمتين وسديك يمن كمن في وثيق تسكر مدوح الجنة تسكر صاحب مدوح

الإيمان

Thank you. Yeah.

kita ukur sabana lantur kesana untuk kita senangnya mandi pakana dengan kami tujuh berboda kami sekali keluar kedua keluar kesana Allahumma Sawati, Sawati, Sawati, Sawati, Sawati, Sawati, Sawati, Sawati, Sawati, Sawati, Sawati, ภาวนาเดชาวันตุปา